पर अलाह जो इंतिखाब मु इलाही ईंदी इहो मसइल उन पोइ ख़लफ आहे बनी अब्बास जो दौरु आहे बनू अब्बास जे दौर में जेका तामीर अरबी लिसान सां कई वेंदी उहा न रही उनजो अलम बरदार मामूल रशींदो आहे जंहिं यूनान खे अरबीअ ॿोली में आंदो यूनानी किताबनि खे तर्जमा पोइ उन्हनि माण्हुनि तर्जमा बि पढ़िया अरबी बि पढ़िया माण्हुनि जो ज़हन वसीम थी वियो अरबीअ खां निकिरी वियो तंहिं करे हितां सम्झ में अचे थो अॻिते हली खुलफ़ा बनी अब्बास जे दौर में ज़हनीअत अरब जी बाक़ी न रही ख़ालिस अरबी ज़ुबान बि बाक़ी न रही अजम सां गॾु हा गॾु हाणे ख़ल्क मलक थी वई हीअ हिकिड़ी अजीब ॻाल्हि आहे जो हिकिड़े अरब हिकिड़े अजमी वॾे माहिर खे चयो त तव्हां केॾी बि अरबी सिखो त बि असांजा अखर तव्हांखे ॻाल्हाइण न ईंदा छो त असां वटि कुए ऐं ते में फ़र्क़ु आहे काफ़ ऐं काफ़ में फ़र्क़ु आहे ज़ाद असांजो नुमायां अखर आहे ते असांजी अजमेर में बि अहिड़ा अखर आहिनि तव्हां सॼी उमिरि रहणो त अजमेर घर में ईंदो आहे अहिड़ा आहिनि ई कोन की मां चवां थी चओ तीअं चओ घोड़ो घोड़ो दरब खे नथो अचे चवां हे दरब बि कान्हे बि कान्हे हिन जो मतिलबु थी वञी बीहंदो लिसान जे हैसियत सां कंहिं बि ज़ुबान खे अहमियत कान्हे क़रान पाक जे अचण सां अरबी लिसान खे अहमियत ॾींदी आहे लिसान अकवाम सां ठहंदी आहे ज़ुबान क़ौमूं बणाईंदी आहे अरब हिकिड़ी क़ौम आहे जेके अहमियत क़रान पाक जो ॾींदी इन ॻाल्हि खे बनू अबा सम्झनि पिया क़रान पाक जी इशाहत मुल्क में थी वई आहे तंहिं करे हाणे ॿियूं क़ौमूं बि भली क़ुरान पाक खे पंहिंजे ॿोलियुनि में सम्झनि ऐं उनजी इशाहत कनि हिते इख़्तिलाफ़ थी वियो अरब घणी थी मेल इहो हिकिड़ो मसइलो आहे जंहिंजा ॿ पहलू आहिनि हिकिड़ो मसइलो पहलू आहे इशाप जो जंहिंजो ज़ब्तु रहियो बनू मिया जे दौर में उहो ज़ब्तु टुटो ऐं ॿियो दौरु आहे अरबियत जे ज़ातियत जो ज़ातियत न रही इशात रही इशात वॾो कमु हो ज़ातियत न रही तंहिं करे हाणे सभिनी सूरतुनि खे ॾिसण खां बाद सम्झ में आयो त क़ुर पाक जे तर्जुमनि जी सख़्तु ज़रूरत आहे हिंदुस्तान में जेको लमा हुआ उहे पंहिंजे ज़ुबान में या अहिड़ी तरह ॿियनि मुल्कनि जा आलम रूस जा समरकंद जा बल्ख जा बुखारा जा ईरान जा अहिड़ी तरह ॿियनि मुल्कनि जा सिंध जा आलम क़ुर पाक खे पढ़ी ऐं पंहिंजे ज़ुबाननि में इशाद त कंदा हुआ मगर तर्जमो लिखणु अहिड़ो गुनाह सम्झंदा हुआ ॼण नओं पुराण ठाहे इहा ॻाल्हि हुन वटि तमामु सख़्तु हुई मगर हुई इहा ॻाल्हि हिकु मत किथे इन ॻाल्हि खे हज़रत शाह लाइ कयो हुन फतह रहमान फारसी में तर्जमो लिखियो एॾी दौर खां पोइ ईअं विच में को थोरो सको हूंदो इख़्तिलाफ़ जे हेठि नज़र हुयो शाह साजन इहो तर्जुमो लिखियो ऐं शाह वली वलीला साहिब सिंधी जो शागिर्द आहे हुनखे शेख जो उस्ताद सिंधी आहे उस्तादु शेख जेको अबू ताहिर मदनी आहे शाह साहिब उन वटि पढ़े थो उहो असांजे मखदूम साहिब जो शागिर्द आहे मोहम्मद हयात ऐं इस्लाम सिंध में आयो हो इहो ज़हन क़ुर शरीफ़ जे तर्जमे जो इन तरह फिरी आयो त कुकर जी ख़बर फता वॾो कोहराम मची वियो रस्ते रस्ते माण्हुनि खे जॾहिं इफ़ादियत मालूम थी माण्हुनि खे हिदायत थी पोइ पंहिंजे फतवा हटी विया इहा असबियत हुई जेका पुराणी असबियत बनू अबास खां बिट्रपी बनू मिया वारे दौर जी एसि ताईं पकी हुई पाक पाक ॻाल्हि में में बि सूरत मिसरी फरमाए थो थो चैलेंज करे पंहिंजी सूरत पेश कयो जहिड़ी बि ॿोली में हुजे इन ॻाल्हि खे बि तफ़सीर वारनि आम ते कयो ख़ासि पे कयो अरबी ॿोली में भुरान ठाहे ॾेखारियो पोइ चैलेंज छाजे आहे छा साहब अब्दुल सॼो रिसालो आहे हाणे जेकॾहिं ग़ैर ज़ुबान वारे खे चइजे तूं अहिड़ा सिंधी में पेट ठाहे ॾेखारज हिकिड़े वॾे सिंधी शाइर खे चइजे तूं अहिड़ा शायर शहर ठाहे ॾेखार पोइ जुदा क़ुर पाक चयो आहे त तव्हां पंहिंजी ॿोलीअ में जहिड़ो जहिड़ी बि ज़बान हुजे तव्हां प्रोग्राम अहिड़ो ॾेखारियो जेको क़रान पाक प्रोग्राम ॾेखारियो आहे न करे सघंदव इलम तफ़ वलम तफालू करे बि न सघंदव क़रान जेका छुटकारो निजात इंसान ज़ात जी ॾिनी आहे उहा तव्हां हिन क़ुरान खे छॾे पंहिंजे प्रोग्राम में ॾेखारियो त पोइ उहो वठिजे ज़रूरु आहे छा अलाह फातू बि सूरत में मिसली आहे का मिसाल अहिड़ी सूरत वधू लाइ दुनिया में जेके हिन क़ुर पाक जे प्रोग्राम जे ख़िलाफ़ आहिनि या सरमाएदारी निज़ाम जा माण्हू आहिनि या सिक्युलर क़िस्म जा माण्हू आहिनि या केम्यूनिज़म आहिनि दुनिया जे अंदरि इहे टे घर आहिनि हिन वक़्तु हिकिड़ा आहिनि सरमाएदारी निज़ाम जा ग़रीब ग़रीब थींदो वञे अमीर अमीर थींदो वञे तिबाही हिकिड़े तरफ़ जी ऐं केमिलिज़म वारा उहे माण्हुनि खे गुलाम बणाईंदा आहिनि इंसानी फार्म जानवरनि जे फार्मनि वांगुरु ठाहींदा आहिनि मुर्गी फारम गांइ फार्म या अन जो फारम अहिड़े तरह फारम बणाए पोइ उनमें माण्हू को कमु कराए चंदड़ ख़िदमत वसूल कंदा उन्हनि खे लतो पेट ॾींदा जीअं जानवर केॾो बि भलो डांद हुजे सठि हज़ार जो डांद हुजे मिल्कियत जो मालिक कोन्हे लख जो घोड़ो हुजे मिल्कियत जो मालिक कोन्हे कहिड़ा बि फनी माण्हू आहिनि मिल्कियत जा मालिकन खाईंदा पंहिंजे घर वञी होटल तो मानी वठी जायूं कमरा ठहियल हूंदा औरतूं बि हुननि जूं कमु कंदियूं मर्द बि कमु कंदा राति जो उते कमरनि में हिते गॾु थियनि या सदन मर्ज़ी पासे इन में कुझु कबाहतूं नज़र आयूं चीन खे कबाहत नज़र आयूं पोइ हुननि हिनखे सिक्यूलर बणायो सोशलिज़म कयूं सोशलिज़म ऐं सिक्युलर आहे माना कंहिं बि मज़हब ते पाबंदी कान्हे कुझु वक़्त खां बाद सभु लादीन थी वेंदा जेको जंहिंखे वणे थो करे चीन जे अंदरि पीउ हूंदो यूदी माउ हूंदी नसरान पुटु हूंदो रूसी त धीउ हुजे मुस्लमान ऐं वरी हुनजो मुड़ुसु हुजे हिंदू हिकिड़े घर में सभई रहनि पिया हिनखे चइबो आहे सोचण जो ही आहे केतिरी उते मज़हब जी का ॻाल्हि कान्हे ज़ात पात जो को फ़र्क़ु न आहे हालांकि केतिरियूं पाबंदियूं आहिनि जेके इंसान जे फितरी तकाज़ाउनि जे मुताबिक़ आहिनि उहे इस्लाम ॻोल्हे कढे थो ॿियनि खे ख़बर न पवंदी इंसान दरअसल पहिरियों क़िस्म ई आहे त या त हक़ीक़त मुस्लमान हुजे जिन में हुई उहा हिकिड़े साबीन अमल कयो महाजरीन अंसार वारो इहो ज़हन मिलत इब्राहिम जो आहे अलाह ताला फरमायो फत में मिलत इब्राहिम हणी पा हज़ूर सलाह जो हुकुम हिकिड़ो इहो आहे इंसान जेको इन मक़ाम इन दर्जे जो आहे इहो निस्बती इंसानु आहे कंहिं बि शख़्स खे कंहिं बि पासे ॾांहुं निस्बत हुजे इहा शइ फ़िक्री आहे हैवाननि खे बि निस्बत हूंदी आहे जानवर घर भला ढिला उहे बि पंहिंजे निस्बत में हूंदा आहिनि घोड़ा भला ढिला उहे निस्बत में हूंदा आहिनि दांद भला ढिला निस्बत जे करे थींदा आहिनि इंसाननि में इहा निस्बत न आहे छो त हुननि जो मज़हब इंटरनेशनल बैनल अक़वामी मज़हब आहे तंहिं करे उन्हनि में निस्बत आहे फत बि मिलत इब्राहिम इब्राहिमानी इहा निस्बत हुजे इहा हक़ीक़त क़ुर जी आहे इन्हनि माण्हुनि इन ॻाल्हि खे सम्झो ऐं पकड़ियो ऐं वरितो ऐं इन क़ुर पाक जे तालीम ते इन्हनि माण्हुनि यकीन रखियो नतीजो ई निकितो त हुननि खे ग़लबो मिलियो ऐं पोइ इहे अॻिते हली असहाब यमीन में दाख़िल था थियनि अर्श पाक ते अलाह ताला जी हुकूमत जॾहिं ज़ाहिर थींदी आहे आख़िरत में त हिकिड़ो सॼो पासो अर्श जो हूंदो ॿियो खॿो पासो इहे असहाब यमीन हिन असहाब यमीन असहाब शिमाल जो बस सूरत वाकिया में थिए थी हिकिड़ो क़िस्म इहो साईं इहे हक़ी अॻिते जेका इन्हनि सां अहसान जे तरीक़े में जमात हूंदी माना इहा शइ वेंदी कान इन जी हैसियत अहिड़ी हूंदी जीअं ॿिज हूंदो आहे हर जिन सॼो पोइ उहे जिन्सूं तॾहिं पैदा پیدا जेकॾहिं बिज جے थी वञे त जिन्स गुम थी वेंदी जे असां बि कोन अबल उन मिलियल महाजरीनि वल अनुसार न बि साईं जा जेके दोस्त सिधार्थ आहे महाजिरनसार ऐं उन्हनि जा वरी ताबेदार कया मथे इन तौर तरीक़े ते हलंदड़ इहे बिज आहिनि इस्लाम जो जिन्स आहिनि उन इहा ज़ायो न थींदी जंहिं इहा ज़ायो थी वेंदी त पोइ दुनिया ख़तम थींदी बसि इहो हिकिड़ो क़िस्म आहे इंसान जो असुल ऐं जोर ऐं मिलाप आहे इहो इलाही हुकूमत जो अहिड़नि माण्हुनि जो वजूद ऐं इहो ज़हन क़ाइमु रखणु हिन जी इशाद ऐं तब्दील रखणु इहे असाब ज़मीन आहिनि ऐं साईं ॿी जेका जिन्स आहे इंसानियत जी उन्हनि बि हक़ीक़त क़ुर जी सम्झी आहे ऐं क़याम मिलामीअ जा शरायत उन्हनि जा आहिनि इस्लामी दीन कीअं क़ाइमु थींदो लेकिन उन्हनि बुनियादी तरह यका हलिया मथां मथी जेका जमा त पहिरें ग्रुप में आयल इंसानियत इहा सम्झनि त था त बाक़ी करे हेॾे ज़िद वारा ऐं टीं जमात आहे जेका विचोलड़ी आहे इहे थिया इहे त असां बि शिमाल अर्श जे खबे पास ॾियूं जो बयानु सूरत वाकिया में थियो बाक़ी हिकिड़ी जमात आहे विचोली जमात आहे उन्हनि ॿिनि क़िस्मनि खां सवाइ हिकिड़ा ख़ाली हे ॿ जमातूं विच में अहिड़ी जमात थी पई हेॾे होॾे कॾहिं नबीअ जे कध कॾहिं काफ़िर जे कध कॾहिं नबीअ जे कदु कॾहिं काफ़िर जे कध कॾहिं अमल में कॾहिं अकीदे में फिरंदड़ बिगड़ंदड़ टी जमातीमा अलाह सीमा सीमाउ अलाह ताला फरमाए थो त इन्हनि खे जहनम वारा बि जनत वारा बि सुञाणंदा जेके विच ते बीहंदा आराख विच जो तबिको आहे जनत ऐं जहनम जो अलाह को आहे हिकिड़ो आराख विच हूंदा इहे ख़ालिस जहनमी न आहिनि छो त हिननि ते हुजत थपे वांगुरु क़ाइमु न थी आहे इहो मुआशिरे में तबलीग जो ख़ुशी आहे ऐं इहे माण्हू असुल जनत वारा बि न आहिनि इहे जानमी बि न आहिनि जनत वारा बि न आहिनि छो त हिननि क़रान वारनि सां गॾु उहो अमल न कयो आहे जेको करिणो न नथो उन गाम में न हलिया जेका हली हुई ज़हनी तरह सां इहा अमल ई अमली हाणे हिकिड़ी ॻाल्हि आहे बाक़ी थोरी जेका नई ॻाल्हि आहे आराफ़ में ॿिन्ही पासनि जा माण्हू लथा विच ते पोइ इते थींदो इर्तका या त इर्तका इहो आहे त किन माण्हुनि में जेकॾहिं को ईमानी ज़रो हूंदो ईमान राई जे दाणे जेतिरो ईमान बि हूंदो इहे सफ़ात सां निकिरंदा जे इन खां घटि हूंदो त पोइ इहो अलाह जे इल्म में आहे ऐं जे एतिरो बि न हूंदो त पोइ सभु पवंदो आराफ़ जो मैदान साफ़ पोइ जनत जहम हूंदो थींदो इहा तक़सीम आहे अगरि छा छाजे हिते बयानु इन क़िस्म जो थो अचे हिन सूरत या मतिलबु उहे मुम न हूंदा पर ख़लू अमलनि साले आख़िर सही आहे मोमन हूंदा पर अमल हुननि कुझु पुछड़ा कुझु चङा कया आहिनि उन्हनि जो अधु मु कारो हूंदो आहे ऐं हू अहिड़ा हूंदा जंहिंजा चोॾहीं जे जहिड़ा चहिरा चिमकंदड़ हूंदा ऐं ॿिया अहिड़ा हूंदा जो बिल्कुलु कारा चहिरा हूंदा या वरी आख़िरी न हूंदा त पोइ उन्हनि जे मथां सियाही ज़्यादती करे वेंदी जेकॾहिं उन्हनि में ईमान न हूंदो अमल चङा हूंदा केतिरा ग़ैर मुस्लमान वॾियूं तंहिं करे उन्हनि जे चेहरे में सुफ़े हूंदी पर अंदर में हिते अल्ला ताला आदम अल जी ॻाल्हि थो करे नबी साईं फर्माए त मेराज राति असां वियासीं पोइ उते पहिरें आसमान ते दर खोलियो केरु आहे मन तोसां केरु आहे चई मोहम्मद हलो तोखे मोकिलियो वियो छा हा दर खोलियूं दर खोलियूं वियासीं दरवाज़े ते आसमान पोइ अकबर जो वियासीं त हिकिड़ो शख़्स वेठो आहे मूंखे चई मरहबत बि न नबीअ साल साले खे मरहाबा पुट साले खे मरहाबा सॼे पासे ॾे हीअं ॾिसे थो त ख़ुशि थो थो थो थिए खिले थी उर्दड़ी कम साल सालुर जॾहिं घुरड़ी किली थींदी अहिड़ा कंदड़ा पर उर्द वरी खबे पासे ॾे ॾिसे थो त सभु इहे किलड़ी पर कारी रख पाण वेठी मां मन हुया थी केरु इहो चाहे सॼे पासे जनती आदम किताब तोखे हिन क़ुर शरीफ़ जे न थियण जे करे तंगी न पहुचे तंगीअ जी माना छा आहे त पैगंबर जंहिं पैगंबर जंहिं ते ख़ुदा क़ुर नाज़ थो करे हुन जो ई शान कोन्हे त को क़रान पाक जे अचण करे हुनजी दिलि सोड़ी थिए न या शक शुभ हुजेसि न क़रान पाक जंहिं शख़्स ते लथो आहे हुनजी फितरत ऐं सम्झो त क़ुर पंहिंजे दिलि ते लथो जेका शइ जंहिं स्टेज ते रखबी आहे हुनजी पूरी हूंदी न स्टेज छा आहे पूरी आहे न माप ते नबी अकरम सलाह छो कल पंहिंज पाक जी माप साॻी आहे तंगी जी बि कोन्हे इहा माना न थींदी त को नबी क़ुर पाक जे लहण करे तंग थियो या न बि अगरि सलाह सम्झे क़ुर पाक जे लहण जे करे तकलीफ़ तंगी पहुती अलाह ताला थो फरमाइसि त असां जेको हीउ क़ुर शरीफ़ नाज़िम कयो आहे सो तोखे तंग करण तां नाज़िम कोन कयो आहे इज़त लाइ नाज़ कयो इहो राज सूरत में अचे थो बि तकलीफ़ूं पहुचनि केॾियूं मुसीबतूं अचनि इहे दंद मुबारक शहीद थिया त धक हया सारो जिस्म जूर थी वियो कून वेही पियो कदमनि मुबारकनि में खून वहंदो वहंदो अचे पियो जुती मुबारक जेका चमड़ी पई रख ख़ुश्क हुजण जे करे पर अलाह तकलीफ़ न आहे चशक आहे नबी असां क़रान जेको तोते ते नाज़ कयासीं तुंहिंजे शकावत जे लाइ न आहे तुंहिंजो वक़्तु आहे तुंहिंजी इज़त आहे नबी बि पोइ उन वक़्तु हाणे इन जो मिसाल ई आहे हे ताइफ़ जो वाक़ियो आहे इन ॻाल्हि जे सबूत में त न बि साईं तकलीफ़ न ईंदी अलॻि जबलनि वारो मलक आयो आहे ख़ुदा तोॾे मोकिलियो आहे अक्ष पए हिकु दफ़ो त जबल बीठो आहे मथे बि हेॾो बराबरि हिन ॿिन्ही ते पीसजी वेंदो माण्हू सम्झो तव्हां त ॿाहिरि निकिरी आया आहियो जिन माण्हुनि खे उर्मत कया पथर वसाया अथनि कीअं थिए अलाह ताला तो फरमाए तव्हां मरी नवी साईं फरमायो अलाह फैन यार कोन अलाह इन खे हिदायत कर मूंखे सुञाण नथा मरंदा कहिड़े कयूं छा सम्झ में आयो तकलीफ़ न कयूं न सम्झूं न एॾी रहमत आहे एॾी शफ़त आहे एॾी बाज आहे हिकिड़े माण्हू खे पंहिंजे बचे बचाईंदे हाणे मां मिसाल तव्हांखे तेज़ रफ़्तार हिकिड़ी छूट गाॾी थी अचे नंढड़ो ॿारु बीठो आहे रोड ते सम्झे तो ब्रेक न लॻंदी वियो सटी पंहिंजे ॿार खे त पाण किरी पियो रोड ते रंग जी तिबा थी वियो पर ॿार बची वियो अरे तोखे अहिड़ो मिसाल ॾिनो आहे जेको हर हिकिड़ो माण्हू पंहिंजे औलाद सां कंदो आहे अलाह त नबी त तव्हां सभिनी खे पीउनि माण्हुनि खां वधीक ॾिठो आहे माना रब तबारक ताला जे रहमत जो मुजसमो वजूद आहे नबी अकरम ऐं इहो थियो चयो त बसि मञणो आहे ऐं वरी पाण हदीस पाक में नबी साईं फरमाइनि था त अलाह ताला खे सौ दर्जा रहम रहमत जा तंहिं मज़ा रब हिकिड़ो दर्जो रहमत जो विधो आहे दुनिया ते जंहिं मज़ा वजूद मिलियो आहे ऐं सिलसिलो नसब जो थियो आहे जीतनि जानवरनि पखियुनि पकड़नि मच्छियुनि माण्हुनि एतिरे क़दुरु जो तूं हिकिड़ो दफ़ो नवानवे ख़ुदा जा पाण वठनि हिकिड़ी ज़री करनि त हेॾो सौ मुंहिंजो ई सारी दुनिया जे माउ पीउ खे पंहिंजे बचनि लाइ मजबूर थी कीअं थियो पाण फरमाइनि था ताकी जानवर पंहिंजे बचे ते लत न ॾींदो आहे उन रहमत जो असरु हुननि जे दिलि में आहे हाणे साईं इन रहमत खे कीअं कंदो जंहिं ॾींहं खां वरी दुनिया में हैवानीअत शुरू थी आहे तंहिं ॾींहं खां वठी रहमत पई आहे हुनजे कुलूब में हैवानीत सभु वठिजो मच्छियुनि पखियुनि कीवलियुनि केलनि ॼण सभिनी खां वठी इंसान ज़ात ताईं इहे रहमत जा ज़रा सभु गॾु करे जेतिरो तव्हांजे ज़हन में अचे इहे सभु ज़रा गॾु करे करे करे करे जॾहिं हिकिड़ो कंदव सॼो उन ॾींहं खां वठी कामत ताईं इहा रहमत दुनिया जी गॾु करे जॾहिं हिकिड़ो कंदव त अलाह ताला जो फरमाए हिन रहमत जी वसियत कुल शइ रहमते हिकिड़ी रहमत जो जेको न उहो हिकिड़ो हिसो आहे अंदर ईअं सम्झो हिकिड़ो जुज़ो हाणे नवानवे वारा आहिनि ॿिया हाणे उहे नवानवे बि ईअं ई एॾा वसी सम्झो जो एॾा काइनात घणा हुजनि जिन जे मथां इहा रहमत पए उहा अंदरि वेलजी वञे इहे सौ दर्जा जेके अलाह ताला जे रहमत जा आहिनि माउ पीउ जो त थियो हिकिड़ो जुज़ो तंहिंमें हज़ारे किरोड़े अलाए अरबे पद में माउ पीउ अची विया न हिन सभिनी खे कॾहिं रहमत जो हिकिड़ो दरिया बणायोसीं अलाह जी रहमत हिकिड़ो हिसो हुननि जे मथां वसी थी वई इहो हिसाब ऐं इहो सौ मुंहिंजो हिकिड़ो नवानवे हाणे नवानवे दरिया आहिनि न अलाह ताला जो अलाहत मोहम्मद करीम मां पंहिंजे इन सारी रहमत जो मुंहिंजे समो तोखे बणायो हाणे अंदाज़ करे रहमत जो नबी अकरम सलाह काफ़रनि जा पथर छा कंदा मुंहिंजो मतिलबु का ॻाल्हि यकीन ते पहुचे असां तव्हांजे दिलनि में त एॾो मसइलो आहे हाणे हिते त अलाह ताला फरमाए फलाए फी सदर हर जुनि में को बि हर जो तंगी न पहुचे ज़र बि ज़िक्र आहे जीअं तूं क़ुर सां माण्हुनि खे तोखे हर जो न पहुचे इन्हनि खे क़ुर जे बेफ़रमानीअ करे जेको जो नुक़सानु पहुचे ऐं तकलीफ़ पहुचे इहा इहा सोड़ बि तूं दिलि में न रख इहा बि अलाह जे मोहमिननि जे लाइ नसीहत थींदी बेफ़रमाननि जे लाइ तकलीफ़ आहे न आहे असां तोखे न बि करे मञो पर हिकिड़ा ॿ टे कम करे ॾेखारी कहिड़ा तोखे बाग हुजे हा खजनि जो फसल आहे उहो हुजे हा चौधारी अंगूरनि जा वण हुजनि ऐं का तोखे पटा बटा सोन जा करे पोइ छा त हली था बंगलो बंगलो सोन सिर जी चांदी जी सोन जी सिर कमाल मारी थो ठहियलु हुया नबी जी का पोज़ीशन त हुजणु खपे हा काफ़रनि खे करणु चाहियां हा या त तोॾे मल्हाए अचनि हा जेके सुभाणे शाम तुंहिंजा सलामी थिया आहिनि अचूं पेॾो जेका आहे दोस्त कपाल गंडियल आहे त चढ़ी आहे या ख़ुदि तूं पाण असुल मन तरकाफ़ा या ॾाकण हुजे जेका तूं चढ़ी वञे अलाह सां ॻाल्हाए ॿुधाए थो लही ॾिसो थो नथो थो अचे इहे तस्दीकूं ॾे त पोसे न बि सलाह मूंखे इन ॻाल्हियुनि खे ॿुधण ते तंगी पैदा थी थिए सदर घर जो तुंहिंजे दिलि में हिते बि मां हुनजे लाइ कुमिर रब कमु तव्हां पंहिंजे रब जे नाज़ थियल किताब जे था मुंहिंजे दुनिया हलिया ॿी संगत जेका अथव तव्हांजी हुनखे छॾियो ॾींदी उहो तव्हांखे नुक़सानु कंदा ॿी संगत कहिड़ी आहे हर कंहिंखे पंहिंजे ताक़त आहार संगत आहे ग़रीब जो ग़रीब सम्झी आहे अमीर जो अमीर संगती आहे बादशाह जो बादशाह सम्झी आहे अलाह तबर में सभु संगत फिटी करे क़ुर सां रसूल सां चिमड़ी पियो न त तिबाह कंदो इहे इहा माना तव्हां पंहिंजा ॿिया वॾा वार सदोस्त न वठो वॾा चइबो आहे चवां वली अची वली चयो कीअं जे ग़रीब आहे त तुंहिंजो ग़रीब दोस्त हूंदो अमीर आहे त अमीर दोस्त हूंदो सदर आहे त सदर तुंहिंजो दोस्त हूंदो बादशाह आहे त बादशाह दोस्त हूंदो इहे सभु अलाह ताला तोखे कली ध्यानु कोन था ॾियनि त को नुक़सानु आहे अलाह फरमाए छो तव्हां नथे वरी ॻाल्हि कयो जे ईअं न कंदव त पोइ ॾाढो अहिड़ो ज़बरदस्तु अज़ाब अची वेंदो जो तव्हां दुनिया जे नशे में लज़तुनि में इन दोस्तनि में पंहिंजे दत कथाउनि में अजा ॻाल्हियुनि ॿोलियुनि में तव्हां उन्हनि मज़नि में अची वेंदो पोइ हेॾो तव्हांजो प्रोग्राम इंसानियत जो सहारो वेंदो ज़ायो थी पोइ असांजो अज़ाब अची वेंदो ओचितो इंसानु नुक़सान में अची वेंदो हा उहो कहिड़ो इन कम करीअ त अलॻि न केतिरा केतिरियूं क़ौमूं ॻोठ सोसाइटियूं मुल्क असां तिबाह कया जा बासण असांजो अज़ाब अची वियो बयातन राति जो मंझंदि जो अची वियो तिबाह थी कान दावा हम कोन पुकार बि कान हुई हुम जॾहिं अज़ाब आयो बासना इलाम कालू चवनि था इन कोन ज़ालिम हाय हसरत असां ज़ालिम हुयासीं हाय अफ़सोस सां ज़ालिम कीअं तिबाही थी मुल्कनि जा मुल्क तिबाह अहिड़ो न इन ॻाल्हि में इकरार करिणो पवंदो त ख़ुदा कंहिं ते ज़ुल्म न कयो असां पंहिंजे जान ते पाण ज़ुल्म कयो खजा हा इन में घणियूं ॻाल्हियूं कयूं अथनि असां उन्हनि खे हलाक करे छॾियोसीं याने मुरतब थियो उन्हनि ते हज़ार मुरतब हिक ॿिए जे पुठियां आज़ादु हुननि जे मथां आयो असां उन्हनि रसूलनि खां बि पुछंदासीं ऐं उन्हनि जिन तव्हां इहे रसूल मोकिलिया उन्हनि खां बि क्या मदीन फ़ैसिलो थींदो तव्हांखे कोन असांखे इहा ॻाल्हि सम्झ में अचे थी त जेके जेके अलाका दुनिया जे जहान में दॿियल नज़र अचनि था जो खोटराई सां उहे शहर ॻोठ निकिरी था पवनि सम्झ में आयो त चारि हज़ार अहिड़ी तरह सां पंजाब ॾे बि एतिरा केतिरा आहिनि हिकिड़ा जिन उन्हनि फ़ैसिला थियल हर हिकु क़ौम हादी मोकिलियो आहे पंहिंजे पंहिंजे ज़ुबान में असां जॾहिं को रसूल मोकिलियो आहे क़ौम जी ज़बान इहे निशानात आहिनि रसूल आयल आहे पोइ जहिड़े क़िस्म जूं था ॿुधायूं अलाह फरमाए मुंहिंजे साम्हूं मां ॿुधायां पंहिंजे हुकुम सां ई हुकुम कयो ॾिठुमि हाणे दुनिया जे जहान में गंदगी आहे हिन जो मिसाल अहिड़ो हिकिड़े जिस्म में दड़ो निकिरी पए पोइ डॉक्टर अचे ऐं हुनखे चीरे मरोड़े कुझु गोश्त कपे कढे कुझु पोइ वरी हुनखे टाका ॾेई अहिड़ी तरह जेको मुआशर अहिड़ो गंदो थियो जिन न जी ताबेदारी न कई इहे हिकिड़े गंदे जरासीम वांगुरु थी पिया इंसानियत जे वजूद में उनखे सही ख़तम थो कान मकन न ताक़त ॾिनी ज़मीन में जंहिं लाइ खाधो पीतो बि कल्ह लाइ मां तस्कूरनि छुकु न कयो मुंहिंजी बाद फर्म बरदारी न कयो ख़लक न कुम असां तव्हांखे पैदा कयो तव्हांखे तस्वीर ॾिने इंसान जी त जीत जणे जी तस्वीर ॾियो हा तो हा नांगर वांगुरु मिटी खाईंदा वांगुरु पाणी में तुड़ पोइ छा थिए हा अलाह खे कुदरत न हुई पोइ असां तव्हांखे इंसान कयो कुल खे चयोसि कयो आदम खे जेको तव्हांजो मुक़ाबले में थी बीठो न अलाह ताला हुकुम फरमाए ॾिनो त ख़ुदा दलील बि न ॿुधल बि पैदा चवंदसि ॿाहिरि भली साबित थिए न माना अलाह ताला इहा साबित करे ॿाहिरि खां मिटी भली आहे छो छॾे बाक़ी असां सां ॾिसो सम्झाइनि मनसब तोखे छोकिरो भला कुझु ॾे इलाज में बि कोन तेसताईं मूंखे घर ॾेई छॾ मां हुजां थी ठीकु आहे दरख़्वास्त कई थी त इहा ॻाल्हि ज़रूरु कजे वक़्त ईअं तव्हां पंहिंजे ख़्याल में सिधो ई कोन सम्झो इहो सराक में सुठी आहे अलाह जे विच में वांधे हे त चए मां तुंहिंजे सिधे रस्ते रोड ते वेहंदुसि पोइ छा कंदे इहो रोड जा पासा वठाईंदुसि मां उहो ॾिसंदा त असां रोड खां ॿाहिरि कोन आहियूं चए भई हेॾो हेॾो वञे वञे पियो हले वेंदो न पर पोइ अहिड़ो पासो वठणो जो हुनखे न त साम्हूं करे छॾिबो हवा भर उन रस्ते खां तूं ॿ कदम ॿाहिरि खणंदो पर उहा लीक जेका न निकिरंदी आहे सनड़ी सिधे रस्ते खां सनी लीक भर सां ॻाल्हाए कढो हिते त गॾु बि अलाए केतिरनि महिलनि खां पोइ थोरी परे नज़र ईंदी अञा परे अञा परे अञा परे पोइ जो ॾिसंदो त तमामु परे थी वई ईअं तकिड़ो बोर लॻबो ऐं उहे सभु रस्ता जानमहिल आहिनि ॾींहुं पोइ अॻियां ईंदुसि पोयां ईंदुसि सॼे ईंदुसि कॾहिं ईंदुसि हाणे त गौर करे ॾिजो चए थो त मां अॻियां ईंदुसि हाणे पुछाईंदो सॼे खॾे चार तरफ़ ॿुधाई दुनिया जी रहमत आहे न हर वक़्तु सां जेको इन मुंहिंजी रहमत पइजी अथसि शैतान जे चइनि पासनि खां हुजे बजाए निकिरी वेंदो अलाजर पर केतिरा माण्हू शुक्र नथा कनि असांजे एॾे इमदाद जो जो माण्हुनि सां वेझो शैतान त चौधारी अचेसि न पर मां त सफ़ा गॾु आहियां इन नेमत खे सोचे त अलाह मूंसां गॾु बसि काफ़ी वञे तव्हां मज़मून आहे मधूर आहे हे जेको आहे हितां लमन तबियत मिलंदमि जेके तुंहिंजे कढ लॻंदा सभिनी खे जहनम खे अल सलाम थी की अलाह ताला तयारु कयो मुंहिंजो पोतो ठहियो हुन में रूह पियो पोइ कढी ॿाहिरि पैदा जी न त ॿिए घर में जेको हालात पैदा करे हा पोइ थी पवंदो आहे न सम्झा फिक्री कानून आहे छोकिला में न आहे सिहत मां खाओ जितां वणेव जनत जीअं नंढड़े ॿार खे बिना तकलीफ़ जे पीतो लथो कपिड़ो आहे हिननि जी हैसियत अहिड़ी तरह हूंदी न में माहूल जो कपिड़नि खे परे करे छो कपिड़नि हिननि खे परे करण जे लाइ हुननि खे उन उण खणी खारायईं खाराईं त पोइ अलाह ताला जी फरमानी थी पई कयूं कानून टुटी वियो इन मेवे खाइण खां पोइ जन्नत में नथा रही सघनि या हदर खे लही या हदर खे लही जॾहिं खाईंदा त निकिरंदा जे न खाईंदा था खारनि कीअ तारीख़ मुक़ररु थींदी आहे उहा तारीफ़ मुक़ररु जे लही मरंदो कोन को कासम पियो विधाय सम्झ में आयो त इंसान शैतान जे धोके में कसमनि सां बि अची वेंदो आहे ॿियो माण्हू अचे कसम खाई हुनखे माण्हू खे नुक़सानु पहुचाईंदो आहे नाज़ा रबा ताला तव्हांखे चयो कोन तव्हांजो असां त नुक़सान वारा हाणे मुंहिंजी ज़मीन में थियो इहो अलाह ताला हिकिड़ो हिननि सां इंसान अहसान कयो आहे तलाम खे आदम अलाम खाधो निकितो न जे पाण न खाया त औलाद खाया कंहिं न कंहिं वक़्तु उहो निकिरी वञे हमेशह जे लाइ मोटण जो तरीक़ो न थिए अलाह ताला अहसान कयो तरक़ी अथा फरमाई तूं हिकिड़ो निकिर बसि ॿियनि खे गुनाहनि जी हाणे ज़रूरत न पवंदी जेके अहिड़ी भली जाइ खां निकिरनि दुनिया में निकिरी जनत ॾे अचनि या जहनत ते वञनि जुदा ॻाल्हि आहे उहा हिकिड़ी हिकिड़ो मुल्क हूंदो अहिड़ो जेको दरमियानो हूंदो उहो जे ताबेदारी कंदा त दरम्याने मुल्क मां इज़त वारे मुल्क में पहुची वेंदा जे बेफ़रमानी कंदा त ज़िलत वारे मुल्क में पहुचंदा हे नॉर्मल मुल्क आहे ॾुख सुख गर्मी सर्दी ख़ुशी रंज इहे सभु बीमारी जेको ऐं उते जेकॾहिं भई खाईंदो वञे किरंदो वञे हा त मोटण जो ई कोन हिते ईअं न आहे इहो अलाह हिकिड़ो इंसान साथ कर्म कयो त जीअं उन्हनि खे उन्हनि जे पीउ खां हिकिड़ो दफ़ो ग़लती थी वई हाणे हिननि खे मुल्क अहिड़ो मिलियो आहे ॼमिन पियो फला थो मुंहिंजी हिदायत पहुचंदी वेंदी बसि पोइ ईंदा वेंदव चिमिड़ी पंहिंजो हुनखे वापसि मुंहिंजा बिल ला जमी आहे वला तफ़रतूं मज़बूत थिए थी ख़ुदा हिदायतूं वसियतूं नथी ॾेई ऐं थिक कई आहे अचो पर शैतान हिते बि पीसो नथो छॾे कहिड़ो बि कहिड़ो बि हुजे कहिड़ो बि हुजे ए बि तूं बालूकुल तव्हां हिकु ॿिए जा दुश्मन आहियो चवंदा न तव्हां फिल मुस्तर तव्हांजी जाइ करार जी आहे ज़मीन में मतिलबु मरंदो बि हिते हितां बसि हयाती कदम लिबास इंसान असां तव्हां ते लिबास नाज़िम कयो जेको तव्हांजे लाइ उघड़ ढके थो तव्हांजे सिंगार जो सबबु आहे लिबास तकवा पर यादि रखो ॿियो हिकिड़ो लिबास आहे जेको इन सां गॾियल आहे उहो भलो लिबास कमी सां माण्हू पाती आहे पर तकवा वारी हुजे आराम जी न हुजे चोलो पातो आहे सुसण पाती आहे कपिड़ो पातो आहे पर उहो तकवा वारो हुजे माना हुन में आराम गॾियल न हुजे लिबास तकवा ॻाल्हि कयो ईअं त तव्हांजी शर्मकार बि ढकबी ज़ेब ज़ीनत बि थींदी ॾाढो मज़े में पियो हलंदो पर ॾिसो त हिन में तकवा भरियल आहे या न तव्हांजे चोले में कमीस में पटके में टोपीअ में तकवा भरियल आहे जुतीअ में तकवा भरियल आहे की न हिननि हराम कुझु पियल आहे गंदगी पियल आहे अलाह जी आयत आहे अला हिदायती फिड़की कढी ख़्यालु कीअं नंगो करे ली हर सवात मां ईअं तव्हांखे हिते गुनाह कराए नंगो करे वठंदो फलाणो मुजरिम फलाणो ॾुहारी नंगो कंदो त वॾो चकर रखियल आहे उहो तव्हांखे ॾिसे थो ऐं हुनजो सॼो कबीलो जमायत बि तव्हांखे हिजाब में रखियल आहे शफ़ाफ़ मादो आहे कसीफ़ तंहिं तव्हां घाटो मादो आहे तव्हांजो ख़ात्म ओलिया बाक़ी शैतान दोस्त जेके बेईमान आहिनि ईमान कोन्हे जिन पियल आहे दोस्त आहे पहिरें ॾींहं खां वठी सभु ऐं पंहिंजे गुमराही ते दोस्तीअ ते फ़ैसिलो कयूं वेठा आहियूं त असां आहियूं हिदायत वारा असां घुरायो हेॾो चकर जेकॾहिं बुराई न कंदा गंदो कमु अहिड़ो हूंदो जो अकुल बि न मञींदो अरे बाबा हे छो था कयो तव्हां अकुल जे ख़िलाफ़ु कमु अलाह अमर न बेहा अलाह हुकुम बि आहे तव्हां त बेह ई था कयो तुलन अलाए तव्हां अहिड़ा कम था कयो जेके तव्हां ॼाणो बि नथा त कुझु सही आहिनि अहिड़ा दुसिरा कम मज़हबनि में आहिनि जेके मज़हबी तरह जा आहिनि ईअं बदाख़लाकी हुजे त उन ॻाल्हि ते एतिरा एतिरो ई आहे सिर्फ़ु त बदाख़लाकी आहे पर जे मज़हब जाइज़ करे बद अख़लाती खे दोस्त ईसाई क्रिसमिस क्रिसमिस जे ॾींहुं अठावीह डिसंबर ताईं जहिड़ो गुनाह कराइज़ हा हाणे ॿुध धर्म हिंदू कौम में लुंग जी पूजा गोआ बेटनि में जेके बद आहिनि ऐं जेके धर्मी ग़लतियूं आहिनि अहिड़ियूं हुनजो बयानु करणु खपे चवनि था कूड़ था वणो ख़ुदा त इंसाफ़ जो सही हलण जो हरिश थी तंहिं करे उन ॾींहं जो ख़्यालु कयो रब जा सचा थी त बीहो पोइ अलाह तव्हांखे फरमाए त ठीकु रस्तो थिया फ हज़ा हिकिड़ा अहिड़ा आहिनि जिन खे हिदायत मिली फरीक़नि हक़ हिकिड़ा अहिड़ा आहिनि जिन खे साबित थी हुननि ते गुमराई हुन जो सभु शेयर थी न हलिया पंहिंजे शैताननि खे हुननि दोस्त बणायो आहे मुंहिंजो छॾे या न सम्झनि था त हिदायत वारा वॾो मसइलो इहो आहे जो माण्हू पंहिंजी ग़लति थी थिए हिदायत ते या वञी ख़ुदि थी वञनि त पंहिंजो लिबास कपिड़ा आराइश भरी वठो निमाज़ जे वक़्तु इबादत जे वक़्तु लथो कपिड़ो बाक़ाइजो कुलू वछर खाओ पियो अला सिर्फ़ु लटो कपिड़ो बि हो जंहिंमें अजायो ख़र्चु न कयो खाओ पियो अजायो ख़र्चु न कयो जेका आहे ज़िंदगी जे हर शोबे में नफ़ जेका शइ घुरे वञे इहो सिर्फ़ु आहे इन अख़बार शइ बचति करियो अलाह ताला ख़र्चु अजायो ख़र्चु कंदड़नि खे नथो ॾिसणु हयाती में सभु नेकियूं भलायूं असां तस्सीम करे उन क़ौम जे लाइ जेका क़ौम हिकिड़े तरफ़ आहे ॿी क़ौम ॿिए तरफ़ आहे उन्हनि जो बयान आहे विच वारी क़ौम ॿिन्ही हथनि जे विच में पाण सम्झ में ईंदी मांज़ारिना बचनि बुरायूं सभु ज़ाहिर बग़ावत बग़ैर हक़ुदा सां अलाह ताला कहिड़ो तव्हां वटि दलील हाज़िर कयो आहे अलाह ते कूड़ हाणे ठाहे को दली न केताबु उमत न अचनि हर हिकु क़ौम जे लाइ वक़्ती मुख़्सी चाहे दुनिया में मुदत क़ौमी आहे त उहा क़ौम केतिरो वक़्तु इक़्त केतिरो वक़्तु वापार्टी इक़्तदार में आयो वरी वञे थी उन में जेकॾहिं न त ज़ायो थी वेंदा हिकिड़ी न रहंदा जॾहिं मुंहिंजा क़ुर ॿुधाए न अचे हुनखे आया तकवा करे जेके कूड़ कनि असांजे आयातुनि खे तकबुर कनि उहे जन में आहिनि हुनखे अकाल कनि भवन अज़र में मनिफ कराल लाइ कज़ो आहे इहा इहा हिकिड़ी पार्टी जेका शुरू करे ॿिया वरी हथ राधू पंहिंजा ॾंद कथाऊं ठाहिनि अलाह ते कूड़ ॿधनि या अलाह जे आयत मूंखे जुटल अलाह जा नाल हुन नसीब हुन उन्हनि खे हिसो मिलंदो किताब जो हथ जा त मुसल जॾहिं असांजा रसूल ईंदा अचे हुननि खे वसूल कंदा पोइ चवंदा हिन मां कुल तुम त तूं में तुंहिंजे लाइ किथे अथव हाणे असां साफ़ु कढाए तव्हांखे अथव की बचाइण वारा कालू गलू अञा हाणे त भॼी असां सॼी उमिरि हुनखे सजा कयासीं पुकारियोसीं उन्हनि जे लाइ असां तैराकूं कयूंसीं शहीद वारा अन्फु सेम पंहिंजे नफ़्सनि ते ई गवाही ॾेई वेहंदा त काफ़िर काफ़िर आहे उहो हुन काकर जो हलंदी उमलो तव्हांजे अॻियां क़ौमुनि में जेके तव्हां तव्हांखां कुझु जिन कुझु इंसान जे हंध में रहिया आहिनि हलो तव्हांखे वठी हलूं उते तव्हांजी पार्टी वॾी आहे हलो वठी वञो हुननि कुल मां त पोइ जॾहिं उते वेंदा हे पोयां अॻियां अॻे वेठा हूंदा हुते लानत उख़्त हा पोइ अॻियां पोयां खे चवंदा लानत विराए रहिया आहियो ॿियो त पोइ तव्हांखे न हेॾे आयो असांजे हूंदा जन में पर एतिरो पाण खां नफ़रत हूंदो जेका ॿिए जे लाइ बि नफ़रत हूंदनि हथां इज़तदार जॾहिं हुते दाख़िल थींदा सभई त पोयां चवंदा पहिरियों हुते सभई हिकु ॿिए खे पार्टियूं ॾिसंदियूं न पोइ अॻियां पोयां खे पोयां अॻियां खे चवंदा पोयां अॻियां खे चवंदासीं हिननि असां गुमराह कयो अलॻि अलॻि अहिड़ा रस्ता असां वटि ठाहे विया हुआ जो उहे ॻाल्हियूं ॿुधाए पोइ हे मरी विया असां हुनखे खयोसीं पोइ वरी असां ॿियनि जे लाइ छॾियोसीं पोइ ॿियनि खयों पोइ टिनि खयों इहे हिकु ॿिए ते फरियादी थींदा हाणे अलॻि अॻियां तव्हां बि घुमरा थियो अॻियां घुमारा थियो तारीख़ कयूं पहिरियां चवंदा तबल अज़ारो वाधारो आहे तव्हां बि त गंदो कदम खयो न दुनिया जेकॾहिं औलाद खे गुमराह कयो उन्हनि वरी ॿिए पार्टी खे गुमराह कयो टे पार्टी गुमरा कयो अहिड़ी तरह सां अला ताला फरमाए थो त अलाह खे दरख़्वास्त पंहिंजे सरदारनि जा ताबिया थियासीं अॻवान थी पिया क़ुर में मां तव्हांखे ॿुधायां ॿियो आहे अलाह जा ॾींहं क़ौमुनि ते गुज़रिया अलाह जूं नेमतूं क़ौमुनि ते गुज़रियूं जहन में जेको पाण में झगड़ो था कनि टे हूंदो आहे الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لا تفتح لهم لا تفتح لهم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجبل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مئات ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أصحاب الجنة هم فيها خالدون संदन ज़िंदगीअ में आमाल जी क़बूलियत अलाह ताला वटि कोन अमल अलाह ताला कबूल अमल साल रब ताला जे दरगाह में वञे थो पर हिननि जो अमल क़बूल न कयो इहो ई कोन अमल छा क़बूल पए वफ़ात खां बाद उन्हनि जे रूहनि खे बि आसमान जी तरफ़ वञण जी इजाज़त कान्हे अर्श जे हेठि हिकिड़ो तबिको आहे दफ़्तर आहे उते मुक़रब हाज़िर थींदा आहिनि मौत खां बाद मुक़दस अरवाह होॾे था वञनि कबीस अरवाह आसमान जे तरफ़ वञनि मगर दरवाज़ो न खुले पोइ सिजीन ॾे धिकिया वञनि सिजीन आहे जहन जो तरो परो शरीफ़ में ईअं हिते उहो मज़मून आहे उहे शख्स जिन असांजे आयातुनि खे कूड़ो कयो ऐं तकबर कयूं उन्हनि खां माना क़ुर पाक खां क़रान उहा इहा जमात आहे जेका पहिरीं जमात जी सफ़ा मुखालत करे थी साबक राम महाजरीन अंसार ऐं जेके उन्हनि जा ताबेदार आहिनि क़यामत ताईं इहे जमात उन्हनि जे सफ़ा ज़िद में मुक़ाबले में आहे खिल थिए सुई जे पाखड़े में माना मान मुहाल ऐं मुमकिन जो पाण में हूंदो आहे ज़िद हिकिड़ो मुमकिन हूंदो आहे आदि ॿियो मुमकिन इस्तेदादी आदि माना आदत तौरु मुमकिन आहे मुमकिन आम आदत में पियो कमु हले ॿियो इस्तेदादी माना इस्तेदाद उन शइ में हुजे त पोइ इहो मुमकिन आहे हिते मुहाल आदि आहे मतलब छा त सुई जे पाथेर कोन्हे बाक़ी इस्तेदार अहिड़ो सनड़ो धागो खणी उठ मां बणाइजे जीअं सुख जो ढेरो थी वञे सनड़ो धागड़ो सुखाए इहो मां हिन लाइ चयो त कंहिं जुज़े ईमान जे करे जनम जो दर्ब कोन अलम आहे امکان जो मज़ा सूफ़ इमकान दादी इम्कान गज़ाल अहिड़ी तरह सां बदल आहियूं ॾोहार जहनम में मिहाद उन्हनि जे लाइ जहनम में आहे विछाणो ऐं मथो आहे उन्हनि जे रवाश जाॾे पासो پاسو ओॾे बाह ई बाह ملتین امن و عمل و صلاۃ و ایمان و عمل اللہ نوں کلف اللہ ظاہ ا تا ک ن نفس تے سند استقامت کا مت مگر हिकु त इंसान जे इस्तिताद खां असांजो हुकुम मुक़लफ़ हुजणु हुनजो जवाबदारु ॿाहिरि न आहे